Najbolji poznavalac pitanja halala i harama od ummeta Muhamedova je Muaz ibn Džebel. Kad je arapsko poluostrovo obasjano svjetlom upute i istine, bio je jesribski mladić Muaz ibn Džebel pun snage i poleta. Razlikovao se od svojih vršnjaka poštro umnosti. Bio je jako rječit i njegove su odlike velika ambicioznost, i neumornost u radu. Bio je veoma lijepog izgleda, surmeli očiju, valovite kose. Ovaj mladić, Muaz, primio je islam pred poznatim mekanskim misionarom Musabom ibn Umeirom. U noći Akabe pružio je svoju ruku Allahovom poslaniku, pozdravio se s njim i zavjetovao se da će ga slijediti. Muaz je bio u onoj skupini od sedamdeset dvojice koji su pošli u Meku da bi se sreli sa Allahovim poslanikom. To je bila za njih velika čast. Posebna čast im je bila kad su mu ruku pružili i kad su dali obećanje da će ga slijediti i štititi u svakoj prilici dali su obećanje da će ostaviti sve dosadašnje paganjske običaje. I taj događaj je jedan od najljepših u istoriji islama. Kada se ovaj mladić vratio iz Meke u Medinu, odmah je formirao malu skupinu mladića koji su uzeli sebi u zadatak razbijati kipove, iznositi ih iz mušričkih kuća u Jestribu tajno i javno i zahvaljujući ovom njihovom trudu prešao je na islam jedan od velikih ljudi Jesriba, a to je Amr ibn el Džumuh. Amr ibn el Džumuh je bio jedan od vođa uglednika Beni Seleme. Uzeo je sebi idola od dragocjenog drveta, kao što su to činili i ostali uglednici. Poklanjao je veliku pažnju svom idolu, tako da ga je zamotavao u svilu i namirisao bi ga svako jutro posebnim mirisom. Jedne tamne noći usred tmine ova skupina mladića uzela je idola i ponijela ga iz kuće Selem. i bacili su ga na mjesto gdje se bacalo smeće i ostala prljavština. Pošto je osvanuo, Amr ibn el Džumuh je pošao ka idolu ali ga nije našao na njegovom mjestu. Tražio ga je svugdje, dok ga nije spazio na smetljištu, pa je rekao, teško onom ko je napao naše božanstvo ove noći. A zatim ga je izvadio, oprao i namirisao i vratio ga na njegovo mjesto pa rekao, tako mi Boga, kad bih znao ko je ovo uradio, ja bih mu pokazao. Pa pošto je nastala druga noć, kao i prethodne noći, kad su se uvjerili mladići da je Amr zaspao, izvukli su onog idola i ponovo ga bacili na smetljište, ali na drugo mjesto. Kad je Džumuh osvanuo, primijetio je da mu nema idola i pošao je potragu za njim. Ponovo ga je našao na smetljištu, samo na drugom mjestu. Izvadio ga, očistio, namirisao i ponovo zaprijetio onom ko je to učinio. I sljedeću noć idola je čekala ista sudbina, te ga je ponovo izvadio i oprao. Zatim je donio sablju i objesio je na njegov vrat i obratio mu se ovim riječima. Tako mi Boga ja ne znam ko s tobom radi ono što vidiš, ali ako u tebi ima ikakva dobra i moći, brani se evo ti i ova sablja. Omrklo je, Amr je legao da spava, a mladići su ponovo uzeli kip i sablju obješenu u vratu i svezali su ga za vrat mrtva psa i bacili su ih u jednu od jama. Kad je osvanulo, Amr se trudio da nađe kumira sve dok ga najzad nije našao ponovo na smetlištu svezana za mrtva psa. Muaz je u tom trenutku pogledao u njega i rekao Tako mi Boga da si ti Bog ne bi bio ti i pas zajedno usred prljave jame. Zatim je Amr primio islam i bio jedan od iskrenih sljedbenika islama. Kad je došao Allahov poslanik u Medinu, bio je Muaz stalno uz poslanika kao sjena – nikad se nije odvajao od njega. Zahvaljujući njegovoj velikoj volji za naukom i stalnom druženju sa poslanikom, naučio je Kur'an, upoznao šarijatske propise, tako da je postao najbolji poznavalac Kur'ana i šarijat. Jezid Ibni Kutejb prenosi Ušao sam u jedan mesđid u Himsu, i u njemu sam našao mladića valovite kose. Oko njega se iskupilo mnogo svijeta. Upitao sam ih, ko vam je ovo? Odgovorili su Muaz ibn Džebel. Ebu Muslim el Havlami, jedan od istaknutih tabina, kaže Došao sam u mesčidu u Damasku, i zatekao sam grupu ashaba sredovječnih ljudi, a među njima je bio mladić lijepa izgleda. Kad bi se razišli u nekim pitanjima, obratili bi se tom mladiću. Pitao sam jednog od njih, ko je ovaj mladić? Odgovorio mi je Muaz ibn Džebel. Nije ni čudo da je Muaz postigao toliko znanja, jer je učio pred Allahovim poslanikom od rane mladosti. Crpio je znanje iz bogatog i pravog izvora. Bio je dobar učenik kod dobrog učitelja. Dovoljno nam govori činjenica o vrijednosti Muaza kad kaže poslanik sallallahu alejhi ve Najbolji poznavalac pitanja halala i harama u mom umetu je Muaz ibn Džebel. Dovoljno nam govori ova činjenica o vrijednosti Muaza da je bio jedan od šestorice sakupljača Kur'ana u vrijeme Allahova poslanika, alaihisselama. Muaz je uživao veliki ugled i poštovanje kod drugova Allahova poslanika zbog velike učenosti i stavio je svo svoje znanje za života Allahova poslanika i poslije njegove smrti u službi Islama i muslimana. Poslije osvajanja Meke, Kurejšije su masovno primale Islam. Nisu primali pojedinačno, nego su prelazila na Islam čitava plemena. Ti novi sljedbenici i nosioci šehadeta trebali su jednog temeljitog učenjaka koji će ih podučiti islamu. Šta od njih traži šehadet? Da ih upozna sa šehadetskim propisima. Muaz ibn Džebel je izvjesno vrijeme proveo u Meki, podučavajući ljude Kur'anu i šehadetskim propisima. Kad su došli prvaci Jemena do Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da prime islam oni i njihovi narodi trebalo je da im se pošalje neko ko bi ih prethodno podučio islamu za ovaj vrlo važan posao odabrao je Allahov poslanik jednu grupu odabranih ashaba a na čelu te grupe bio je svakako Muaz ibn Džebel Allah bio zadovoljan njime sam poslanik izašao da isprati ovu grupu koja je zračila uputom i svjetlom. Allaho poslanik izašao pored Muazove deve jahalice, a on je jašio. Dugo je pratio Muaza, a zatim mu oporučio. O Muaze, možda se više nećemo sresti, možda ćeš nekad proći pored mog mesčida i kabura. Ove riječi su jako dirnule mu Aza, pa je mnogo plakao zbog rastanka sa svojim vjerovjesnikom i prijateljem Muhammedom alaihisselam. Plakali su i oni koji su bili u društvu s njima i obistinile su se riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam poslije tog susreta Muaz nije imao više priliku da se naslađuje pogledima u plemenito lice. Napustio je plemeniti poslanik sallallahu alejhi ve ovaj kratki prolazni život prije povratka Muaza iz Jemena. Posebno mu je bilo teško kad se vratio iz Jemena u grad poslanika Medinu i vidio da je uistinu izgubio svog nerazdvojnog prijatelja. Puno je plakao za njim. Kada je Hilafet preuzeo Omer ibn el Hatab, Allah bio zadovoljan njime, poslao je mu a za plemenu Benu Kilab, da bi im podijelio i neke potrebštine i da bi podijelio sadaku od bogatih siromašnim. Obavio je mu az i ovaj posao vrlo korektno i savjesno. I vratio se kući svojoj ženi sa podmetačem za sedlo. Rekla mu je žena, šta si nam donio, misleći na ono što je dijelio. Odgovorio je, ja sam imao sa sobom budnog pratioca koji me je dobro pratio, misleći na Allahove Đelešanuhu meleke kiramen kjatibin. Žena je rekla, bio si vjeran, siguran kod poslanika, kod Ebu Bekra, a sada Omer da šalje kontrolora koji će te pratiti. To je doprlo do žena Omerovih, da bi poslije došla ta vijest do Omera pozvao je Muaza i rekao mu, zar sam ja poslao tebi pratioca, kontrolora? Odgovorio je Muaz, nisi o Emirul Muminin, ali nisam imao drugog izgovora kod žene. Nasmijao se Omer i dao mu nešto iz Bejtul Mala i rekao mu, evo ti, udovolji njenoj želji. Za vrijeme Hilafeta Omerovog poslan je bio u Šam, nakon što se halifi obratio jezidibni Ebu Sufjan riječima. O emirul muminun, stanovnici Šama su u velikom broju napunili gradove i potrebni su nekog ko će ih naučiti Kur'anu propisima šerijata, pa im pošalji ko će ih podučiti. Pozvao je Omer pet osoba, onih koji su sakupili Kur'an u vrijeme Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem, a to su Muaz ibn Džebel, Ubadete ibn Es Samit, Ebu Ejub el Ensari, Ubej ibn Kjab i Ebu Derda. Obratio im se riječima. Vaša braća i Šama tražili su od mene da im pošaljem nekog ko će ih naučiti Kur'anu i propisima šerijata, pa mi pomozite. Allah vam se smilovao. Trebalo bi trojica, pa odaberite se vi sami ili ću ja baciti kocku pa ko izađe. Rekli su, zašto bacati kocku kad je Ebu Ejub čovjeku godinama, bolestan. Ostala su nas trojica. I rekao je Omer, pođite u Himsu, kad obavite posao tu, neka jedan od vas ostane u njemu jedan od vas neka ide u Damask, a drugi neka ide u Palestinu. I izvršili su povjereni im zadatak u Himsu. Zatim su u njemu ostavili Ubadla Ibni Es Samita. Ebu Derda je otišao u Damask, a Muaz ibn Džebel je otišao u Palestinu. Tamo je Muaz je obolio Pošto mu se primakao čas rastanka sa ovim svijetom, okrenuo se prema kibli i ponavljao je često ove stihove. Dobro došla smrti, dobro došla, došao posjetilac nakon odsutnosti. A zatim je uperio svoj pogled ka nebesima i učio ovu dovu. Moj Allahu, ti znaš da ja nisam čeznuo za dunjalukom i dugim ostajanjem na njemu da bi se obogatio, nego sam se družio sa učenim da bih prisustvovao njihovim dersovima, predavanjima, primi moju dušu onako kako ti primaš dušu vjernika.